salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa sallam tasliman kathira zahar fi pada allah jalla shanu mu donas mu salawat wa salam da posni allah wa posanika muhammada sallallahu alayhi wa sallam e, stali smo e, na pojašnjenju vrsta tevhida i rekli smo da islamski učenjaci kada govore o tevhidu da tevhid dijele na tri vrste tevhid ar-rububiyya tevhid ar-uluhiyya i tevhid al-asma' wa sifat Kada pitanju prva vrsta, rekli smo da to znači vjerovanje i ubjeđenje da Allah tabaraka wa ta'ala stvoritelj, da on taj koji daje smrt, koji daje život, koji upravlja stvarima i tako dalje. I ta vrsta tevhida se zove temhidu ar rububije Ono što je bitno ovdje ukazati jeste da su ovu vrstu tevhida vjerovali i mušrici Mekke. I Arapi, mušrici, su vjerovali ovu vrstu tevhida. Pa su tako mušrici e, Mekke, e, koji se su prstali poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, Abu Jahl, Abu Lahab i drugi, znači oni su vjerovali da Allah tabarak wa ta'ala tvorec. Oni su vjerovali da Allah tabarak wa ta'ala daje smrt, da daje život, da Allah tabarak wa ta'ala daje kišu, da Allah tabarak wa ta'ala upravlja, da Allah tabarak wa ta'ala upravlja stvarima. Međutim, oni su, ona božanstva koji su oni obožavali, kao što je bio Lat, kao što je bio Uzzat i druga božanstva, znači, oni su je obožavali sa vjerovanjem da i oni približuju uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala, da su im oni u stvari posrednici. I zato ova druga vrsta tevhida, a to je tevhid uluhije, vjerovanje da Allah tabarak wa ta'ala jedini taj koji zaslužuje da mu se upućuje ibadet, je ta da kažemo, je vrsta tevhida, gdje su se, e, da tako kažemo, gdje je došlo do e, e, razilaženja. Odnosno, gdje su, da kažemo, znači gdje su mušljici Mekke, odnosno gdje su nevjernici odbili da svoje ibadete upućuju, da os, gdje su odbili da je upućuju osim Allahu, tabaraki wa ta'ala. I zato temhidul uluhije znači da sve naše ibadete, znači moramo i da smijemo upućivati jedino Allahu, tabaraki wa ta'ala. Bilo da se radilo namazu, bilo da se radilo od ovih, bilo da se radilo strahu, bilo da se radilo nadi, kao što će poslije toga, kao što će kasnije, kao što će kasnije spomenti, kao što će kasnije spomenuti še. Tako da ono što je bitno, da se temhidu e, uluhije, Uh, upućivanje ibadeta jedino Allahu te tebareku ta'ala, da se važnost ove vrste tevhida ogleda u tome što su u prvu vrstu tevhida, znači vjerovali, što su prvi, u prvu vrstu tevhida vjerovali i mušljici Mekke. Znači oni su vjerovali da Allah te tebareku ta'ala gospodar, da daje život, da daje smrt, da daje kišu, da upravlja stvarima Međutim, međutim upućivali su svoje ibadete drugim drugim božanstvima. Ono što je da kažemo e, velika žalost, da kažemo veliki dalalet, jeste što među muslimanima ima onih znači, koji se pripisuju islamu, koji su, da kažemo, e, u nekim stvarima gori od mušnika Mekke. Pa su tako mušnici Mekke vjerovali da Allah te barek od ta'ala jedan jedini koji upravlja stvarima. Nisu vjerovali da lajat ili uzzat, da upravlja određenim prirodnim pojavama. Međutim, postoje pravci koji se prepisuju islama, kao su, što su razne šiitske grupacije, koji vjeruju da određene osobe upravljaju određenim pojavama, određenim pojavama, uh, određenim pojavama na dunjalku. Da upravljaju kišom, da upravljaju vjetrom, da upravljaju ovim, da upravljaju ovim, da upravljaju eh, uzimanjem života, eh, da upravljaju smrću i tako dalje. Znači, čak po pitanju, znači, te stvari, znači, neki koji se prepisuju islamu su zalutali da Allah, da Allah tabarak wa ta'ala, od toga, toga sačuva. E, značenje tevhidu asma i sifat znači da vjerujemo Allahu tabarak wa ta'ala, e, da vjerujemo e, da je Allah tabarak wa ta'ala onakav kako je opisao sebe u Kur'anu i kako je opisao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom sunnetu bez ulaženja u kakoć toga. Znači pripisivanje Allahu tabarak wa ta'ala onoga što Allah tabarak wa ta'ala pripisao sebi, što mu je pripisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem bez ulazeći bez ulaženja u kakvoću toga. I osnova za ovu vrstu tevhida jeste ajet gdje uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala kaže Lejsa kmithrihi še'in, vohmu sami'un basir, ništa nije poput njega, on sve čuje i sve vidi. Pa tako u prvom dijelu ajeta jeste negacija, u drugom dijelu ajeta jeste potvrda. Pa prvo Allah tabarik wa ta'ala negira, a u drugom dijelu ajeta potvrđuje. Pa negacija da išta liči Allahu tabarik wa ta'ala, a to su riječi Allaha jalla šanuhu, kada kaže Lejsa kmithrihi še'in, ništa nije slično njemu. Znači ništa nije nalik na njemu onda Allah tabarak wa ta'ala kaže وَهُوَ سَمِيعُ الْبَصِيرُ A on se čuje i se vidi. Pa je tu potvrđivanje da Allah tabarak wa ta'ala čuje i da Allah tabarak wa ta'ala vidi. A to je potvrđivanje svojstva sluha i vida. Allahu tabarak wa ta'ala, međutim kako? Onako kako dolikuje Allahu tabarak wa ta'ala. I zato sve ono sa čim Allah tabarak wa ta'ala opisao sebe u Kur'anu, a to je da Allah čuje, da Allah vidi, da Allah govori, da se Allah, spuš, da se Allah tabarak wa ta'ala spušta u zadnjoj trećini, da se Allah tabarak wa ta'ala uzvisio iznad arša, u sve to vjerujemo onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu, bez ulaženja, bez ulaženja u kakvoću toga. Opet kažem, bilo da se radilo, da se spomni Allah wa tabarak wa ta'ala ruka, ili da se spomni Allah uz, uzdignuće iznad arša, istiva, ili da se spomni Allah u sila ženja, E, silazak u zadnjoj trećini, an-nuzul, ili da se radilo da je govor Allahu tabarak ve ta'ala licu. U sve to vjerujemo i kažemo vjerujemo zato što Allah tabarak ve ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam zato što su e, zato što Allah tabarak ve ta'ala tako sebe opisao i opisao da poslanik sallallahu alaihi wa sallam bez ulaženja, bez ulaženja u što ga I to je pravac ashab Allah, i to je ono što je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i što je, e, znači, došlo u govoru ashaba, što je bilo vjerovanje prvih generacija ashaba, tabina i tabi, tabi, tabi, tabi, e, tabi tabina, odnosno što je, odnosno, što je vjerovanje ahli sunnata, vjerovanje ahli sunnata al džamata. Za razliku od onih pravaca i sekti koji su zalutali po ovom pitanju, kao što su prije svega džahmije, koji su negirali sva svojstva od Allaha tabarak wa ta'ala. Pa su rekli da se Allah tabarak wa ta'ala napisuje da Allah čuje, da Allah vidi, da ima sluh, da ima vid, da se uzdigo i tako dalje. Zato što kažu, da vi, e, to je sada da kažem jedna vrsta filozofije, da mnoštvo, svoj, e, e, da mnoštvo svojstava upućuje na, na mnoštvo bitka. Znači to je jedna zabluda sa kojom su došli. Zato kažemo da je e, vjerovanje ehli sunnata al džemata, da je vjerovanje spašene skupine, da Allah tabaraka wa ta'ala opisujemo onako kako je opisao sebe u Kur'an ili kako je opisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato oni pravci džahmi koji su slijedili su velikom, e, su da kažem u svom vjerovanju, u svom vjerovanju, u svom vjerovanju, u svom vjerovanju su mnogim stvarima dali prednost na razum nad objavom. Pa tako, na primjer, je zabilježima muslim u svom sahihu e, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dovedena robinja. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upitao ko sam ja. Pa je ona rekla ti si Allaho poslanik. Pa je upitao uh, gdje je Allah, ejna Allah. Znači poslanik sallallahu alaihi wa sallam je upitao ejna Allah, gdje je Allah. Pa je ona rekla fi sema, na nebesima. Znači ovaj hadis u sahihu imama muslima. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon ova dva upita i nakon ova njena dva odgovora, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao a'tiqha fa innaha mu'mina. Oslobodi je jer je ona vjernica. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao oslobodi je jer je ona vjernica. Ovdje poslanik sallallahu alaihi sallam potvrdio da ona vjernica zato što je rekla da je Allah na nebu. Međutim, danas imamo islamski pravaca od džehmija i drugi koji kažu da ako kažeš, ako postaviš pitanje ejna Allah, gdje Allah, da se sa tim odšao na vjerstvo. Ili ako kažeš da Allah na nebu, da se sa tim odšao na vjerstvo. Ili kažu to je dalale, to je zabluda. Ako kažeš dobro zašto je dalale, zašto je zabluda, kažu ako kažeš da Allah na nebu, to znači da se Allahu da se da, da, da, da se Allahu pripisao mjesto. Ako Allahu pripišeš mjesto, to znači da Allah tebareke ve taala obuhvata i strane. Ako Allah tebareke ve taala obuhvata i strane, to znači da je ograničen. Ako je ograničen, to znači da je u vremenu. Ako je u vremenu, to znači da je stvoren. Znači došli su da Allah tebareke ve taala sačuva sa sa, sa ovim filozofskim riječima, odnosno rečenicama, odnosno poimanjem. I zato pogledajte, znači dokle pravci koji odstupaju od Kur'ana i Sunnata mogu da dovedu čovjeka. Znači, nešto zašto je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao da je vjernica, oni kažu da, da, da su to u stvari riječi kufra, da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. I onda kada dođeš i kažeš ovaj hadis je došao u muslimu, ili za neki drugi hadis da je došao u Buhari, oni kažu ne, taj hadis je daif. Zašto je daif? Zato što je u suprotnosti, odnosno zato što je u kontradiktornosti sa razumom. Sa razumom. Ovo samo spomnijem da vidite znači, koliko pogubno znači ostavljanje Kur'ana i sunnata Allahov poslanika sallallahu alejhi wasallam. Znači ovo su tri vrste tevhida i ove tri vrste tevhida ako razumijete, znači mnoge stvari kasnije koje dođu, koje su vezane za temi, koje su vezane za akidu, biće vam lako da, razumije, da razumijete i e, da razumijete i shvatite. Ono što želim ovdje da ukažem, e, da spomenem, a to je e, da je šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alejhi napisao jedno veliko, da kažemo, djelo koje zove Kitabu Tevhid, knjiga Tevhida i koji ćemo, kobog da nadam se, zajedno tumačiti i družiti se sa njom, u kojoj je pojasnio samo u dru drugu vrstu temhida, a to je temhid rububije, u kojoj je pojasnio stvari koje su došle u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a, a po pitanju koji ljudi griješe, ili da kažemo po pitanju koji je veliki broj ljudi zalutao, pa je spomenuo sve što je došlo u Kur'anu i sunnetu i u govoru Serafa, i u govoru Serafa, znači da su stvari širka, kao što su stvari, kao što je pitanje nošenja hamailija, kao što je smatranje određenih mjesta da u njima beričat, kao što je smatranje određenih drva, drveća ili određenih pećina da su, da su beričat i tako dalje. Zatim što znači posredništvo, zatim riječi koje vode čovjeka ka širku i tako dalje. I zato je ova kitabu tevhid, zato je jedno veliko, veliko djelo. Međutim, znači kako bi ovo djelo lakše i bolje razumjeli, znači potrebno je da, e, da kažem, naučimo, odnosno da studiramo, znači, dijela koja dolaze prije toga. I ovdje želim da vam spomenem to, a to je jedna veoma bitna stvar, a to je metodologija u traženju znanja. Znači, isto kada su u pitanju druge nauke, kada je, na primjer, u pitanju matematika, kada je u pitanju fizika, Znači, sada, na primjer, želiš da naučiš nešto iz matematike i hoćeš odmah da učiš, na primjer, ono što se uči u osmom razu ili što se uči u srednjoj školi. Nema sumnije da, znači, da ćete zbunt, odnosno da nećeš moći da razumiješ ili da ako razumiješ da ćeš lahko zaboraviti ili da neke druge stvari kasnije nećeš, nećeš moći da razumiješ. Nego je potrebna e, postepenost. Tako su isto islamski učenjaci. Kada su pitanju e, sve, ili da kažemo bilo koje islamske nauke, ukazale na ovu stvar. Pa tako, na primjer, kada se uči izučava akida, od prvih stvari koje se uči jeste dijelo tri načela. Kada naučiš, kada prođeš i naučiš i razumiješ dijelo tri načela, e, onda Tako da kaže, na primjer, e, se uči knjiga Kitabu Tevhid. E, ili, na primjer, prije toga u e, Lema savjetuje da se također prouči, znači, dijelo El Qawaidu al Arba, to je jedno malo dijelo, također še Muhammedu Abdul Wahaba i također Nawakidu al Ašara, deset stvari koje izvodi iz Allaho i Đelešanu vjere i to ćemo ako bude isto pretumačiti. Zatim, poslije toga, da se uči Kitabu Tevhid, da se izučava Kitabu Tevhid. Poslije izučavanja kitabu tevhida, da se izučava neko dijela kao što je Al-Aqida al-Wasitija ili, na primjer, Al-Aqida al-Tahavi. Kada čovjek nauči, da kažemo, kada završi ta dijela, znači većinu stvari koje su vezane z islamsko vjerovanje će, e, će naučiti i razumiti. Kada kažem većinu stvari će naučiti, e, ovdje mislim, zato što e, dijela iz islamske akide, islamskog vjerovanja, ne sadrže samo stvari u koje čovjek obavezan da vjeruje, nego također sadrži, znači, odgovore na pravce i E, odgovore na šubhe pravaca koji su odstupili od pravca ahli sunnata wal džamata. Tako da čovjek zna na koji način da odgovori na te, da kažemo, dileme ili šubhe ili pravce koji koje e, postoje u mjestu i vremenu u kojem on, u kojem on živi. Pa tako, e, lusul tarat, odnosno tri načela koje sada tumačimo, jedno je prvi od osnovnih dijela koje se uči kada se izučava, kada se uči izučava akida. I ovdje je također, e, e, cijenije sestre, znači bitno da čovjek ima metodologiju prilikom učenja Allahu i Đalašanu vjeri kako kada je u pitanju fik, tako, kada, e, tako isto kada... e, e, kako, kako kada je u pitanju akida, tako isto kada je u pitanju fik, kada je u pitanju tafsir i tako dalje. Ako čovjek ne bude išao tom metodologijom, znači kod sebe može samo da napravi zabud. Opet vam kažem, kod sebe može samo da napravi zabud. Znači, jedan put da čuje ovo mišljenje, drugi put da čuje ovo mišljenje, treći put da čuje ovo mišljenje i da to kod njega stvori veliku zabud. I zato je potrebno da čovjek znači, e, da ima metodologiju prilikom mučenja, odnosno postepeno da uči stvari koje se tiču Allahove djelašanu uđere. Allah najbolje zna. Kada u pitanju širk, ono što je također ovdje došlo u govoru šeja, jeste da najveća stvar koju Allah tabarik od ta'ala zabrani jeste širk. Širk je, Allah vam dao svako dobro, znači smatranje nekoga ili nečega sudrug, e, sudrugom Allahu tabarik od ta'ala. Znači da vjeruješ da neko ili nešto je poput Allaha tabarik od ta'ala. E, u bilo kojoj vrsti od prijedvanih vrsta tevhida. Pa ako smataraš da je neko stvorio mimo Allaha tabarak wa ta'ala, učinio se Allahu tabarak wa ta'ala širk u rububijetu. Ako vjeruješ da neko daje život ili smrt, učinio se Allahu tabarak wa ta'ala širk u čemu? U rububijetu. Ako vjeruješ da, Allah, da neko drugi mimo Allaha tabarak wa ta'ala spušta širk, spušta kišu, učinio se širk u tevhidu rububijetu. Ako smatraš, ovo kada pitan tevhidu rububije, znači širk u vrstama tevhida, ako smatraš da ako upućuješ ili smatra da se može upućivati ibadet nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, onda čini širku temhidu uluhije. I zato oni koji upućuju dovu nekom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, koji čine seđu nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, čine širk ovoj vrsti, ovoj vrsti temhida. Isto tako, ako vjeruješ da ako opisuješ nekoga, jer vjeruješ da se neko može opisati osobinama koje su karakteristne samo za Allaha tabaraka wa ta'ala, kao da osoba poznaje gaj, kao da osoba može da učini sve i tako dalje, onda se učinio širk u ovoj trećoj vrsti tevhida, to, je u tevhidu resma i osifat. Tako da znači da je širk vjerovanje da je neko ili nešto slično, slično uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Islamski učenjaci kada govore o širku, dijele širk na dvije vrste, na veliki mali širk. Veliki širk su riječi djela koja su došla u Kur'anu i sunnetu, koja izvade iz Allahove tabarek wa ta'ala vire. I počinjec širka će biti vječno od stanovnika džahannama. I, to je grijeh koji Allah tabarek wa ta'ala neće oprostiti. Kaže uzvišen Allah tabarek wa ta'ala, inna Allahe la yagfiru a yushraka bihi, wa yagfiru ma duna dhalika lima yasha. Allah tabarek wa ta'ala neće oprostiti da se čini širk, a oprosti će mimo toga kome hoće. Pa tako uzvišen Allah tabarek wa ta'ala neće oprostiti širk. Međutim, ovdje se također podrazumijeva i stvari kufra znači riječi djela kufra i riječi djela širka, Allah te kod ta'ala neće oprostiti ako čovjek umre na tome, osim da se čovjek pokaje. Međutim, kada su pitanju drugi grijesi, ako čovjek umre, a nije se pokajao, Allah te barek ta'ala ako tjedne čovjeku će oprostiti, ako ne tjedne, kaznit će čovjeka za taj grijeh, pa će poslije toga će ga uvesti, uvesti u džennet. Da nas Allah te barek ta'ala, da nam oprosti grijeh i da nas uvede u džennet sa onima koji će odmah uči, odmah uči u džennet. Znači, veliki, veliki širk je nešto što čovjek izvodi iz vjere, što čini da čovjek biva, e, znači, e, veliki širk je nešto što čovjek izvodi iz vjere. Znači, to su riječi djela koja su došla u Kur'anu, sunnata Allahu, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da izvode čovjeka iz vjere. Međutim, kada je pitan mali širk, mali širk su riječi djela koja čovjeka ne izvode iz vjere. Međutim, oni su, da kažemo, sredstvo ili put da čovjek izađe iz Allahove tabarika ta'ala vjere. Ili su nazvani, u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam širkom, međutim ne izvode čovjek iz Allahove vjere. Što znači da su nazvani širkom, a da ne izvode čovjek iz Allahove vjere, nazvani su širkom zato što čovjeka vode u širk. Međutim, islamski učinjaci koji su sabrali sve dokaze iz Kur'ana i sunnata su nam dali i pojasnili koja su riječi dijela veliki širk, a koja su riječi dijela mali, mali širk. I zato ćemo o tome ako Bog da govoriti. Međutim, sada kažem i napominjem da kada je u pitanju širk da postoje dvije vrste širka, znači veliki širk i mali širk. Veliki širk su riječi djela koja su došle u Kur'anu i sunnetu da čovjek izvode iz vjere. A mali širk su riječi djela koje su došle u Kur'anu i sunnetu da ne, ne izvode čovjeka iz vjere, nego da su sredstvo da čovjeka izvede iz odnosno sredstvo su da čovjek upadne u veliki u veliki širk. Pa je tako od malog širka da se čovjek zakune nečim drugim mimo Allaha te barekuta taala. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak." Ko se zakune nečim drugim mimo Allaha te barekuta taala, on je učinio, on je učinio širk. Međutim, ako se neko zakune ne, nečim drugim ili nekim drugim mimo Allah, tabarak wa ta'ara, on sa tim ne, po, ne prestaje biti vjerni. Nego on počinio nešto što se zove mali širk. Zašto? Zato što se ljudi zaklenju sa nečim što smatraju velikim. Pa tako tvoje veličanje nekoga ili nečega te može odvesti u toliko veličanje da ga, da ga veličaš kao što se veliča uzvišeni Allah tabarake, uzvišeni Allah tabarake wa ta'ala. Pa je tako zaklenjanje nečim drugim mimo Allah tabarake wa ta'ala mali širk. Zatim također, rija, da čovjek čini određeno djelo a da ga ne čini radi Allaha tebarek ve taala to je također to je također širk to je također širk međutim mali mali širk kao što ćemo tome ako boda ako boda god međutim ono što je bitno još ovdje da napomenem i kažem a to je Allah nam dao svako dobro da islamski učenjaci kažu da mali širk da mali širk kao vrsta da mali širk kao vrsta da je veći da je na većem stepenu od bilo kojeg grijeha da je na većem stepenu bilo koje griha. I to na osnovu na riječi, na osnovu riječi Abdullah ibn Mas'uda, radijallahu ta'ala anhu, koji kaže, kaže da se Allahom, tabarak wa ta'ala, zakunem lažno, draže mi je nego da se zakunem ist, e, govoreći istinu e, nekim, nekim i lečim drugim ima Allaha, tabarak wa ta'ala. Znači, Abdullah ibn Mas'ud kaže šta? Da se Allahom zakunem lažno. Znači da zakunem Allahom, ali laže u tome. Draže mi je nego da kažem istinu, ali da se zakunem nekim drugim ili lepšim drugim mimo Allaha, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Dobro. Zatim je ših, da mu se Allah Đelešanu smiluje, počeo da govori o tri načela. Prvo od tih načela ili osnova, rekli smo da je ših nazvao ovo djelo, tri načela, uh, aludirajući, uh, aludirajući sa tim našto. Znači na, na tri pitanja E, na tri pitanja koja će čovjeku biti postavljena u kaboru. A to je ko ti je gospodar, koja ti je vjera i kod ti je, kod ti je poslanik. Pa prvo pitanje, odnosno prva stvar jeste spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala. Pa tako še kao što vidite i nadam se da držite ispred sebe jer ja, znači kako bi skratili na vremenu jer ja želim da ovo djelo e, završimo, znači ovih pijet dana i zato malo i žurim u svom govoru. E, pa tako, znači, vi ima, imajte ispred sebe i čitajte ovaj tekst ispred sebe, jer ja nekada neću doslovno čitati, nego samo ću, znači, tumačiti. A to je da, da šeji kaže, وَإِذَا قِيلَ لَكَمَ الْأُسُولُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَجْبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا Ako ti bude rečeno koje su tri načela koje čovjek obavezan da spozna, onda reci da je to spoznaja čovjeka, da je to čovjekova spoznaja njegovog gospodara i njegove vjere i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa onda šeji kaže, فَإِذَا قِيلَ لَكَمَ الرَّبُّكَ Ako ti bude rečeno ko je tvoj gospodar, onda reci da je moj gospodar onaj koji me stvorio, koji je stvorio, koji je stvorio cijeli svijet sa svojom blagodati. I on je onaj koji ga obožavam, lejse li ma'budun sivahu. Ja nemam nikoga mimo njega koga obožavam. Znači, ovdje je šim počeo da govori o tome, znači, ko je Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala je gospodar i tvorac svega i svih stvari. I kao doka soga je spomenuo prvi ajit iz suri Al-Fatiha gdje Allah, gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže Alhamdulillahi rabbil alamin. Sva e, zahvala pripada Allahu tabarak wa ta'ala gospodaru, gospodaru svjetova. Pa onda še pojasnio Al-Alam, da riječ Al-Alam, da to znači, znači e, jednina od riječi Alamin je Alam. Alamin je množina. Znači Alam, množina Alamin. Gospodaru svjetova. Znači šta, su, šta je svijet, šta su svjetovi? Znači to je sve mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Pa Allah tabarak wa ta'ala tvorac svega, sve što postoji, svih svjetova, tvorac svega toga je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala. Nakon što je pisac, da mu se Allah Đelešanu smule pojasnio ko je, znači ko je Allah tabarak wa ta'ala, počeo da govori o jednom pitanju, e, o jednom pitanju koje možemo nazvati, e, e, koje možemo nasloviti kao vrste ili način, način ispoznaje uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. Pa je to počeo sa govorom fa idha qila laka bima arafta rabbak. Ako ti neko kaže kako ću da spoznam svog gospodara. Ovo je pitanje spoznaje uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. I ovo je jedna od bitnijih stvari, zato želim Allah vam dao svako dobro da obratite pažnju, da obratite pažnju na ovu stvar. A to je kako čovjek spoznaje uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. Ova stvar je prije svega bitna nama, jer kroz ove stvari ćete vidjeti, znači čovjek, onaj koji je spoznao Allaha tabarak wa ta'ala, povećava svoje vjerovanje onaj koji spoznao Allaha tabaraka wa ta'ala, kroz ove stvari povećava svoje vjerovanje. A onaj koji nije spoznao Allaha tabaraka wa ta'ala, njega možemo da s ovim stvarima uputimo, kroz ove stvari kako da spozna, kako da spozna svog, kako da spozna svog gospodara. Pa tako islamski učenjaci, kada su govorili o spoznaju Allaha tabaraka wa ta'ala, rekli su i spomenuli su da postoje četiri da postoje, da postoje četiri vrste spoznaje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa prva vrsta odnosno prva, prvi način spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala, jeste spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala čovjekovom prirodom ili fitrom. I ovo nije došlo u govoru šeha, jer šeha ovdje spomenuo samo jednu vrstu spoznaje, a to je, e, to je <clears throat> racionalna e, spoznaje ili spoznaje racionalnim dokazima. Međutim, ja ću spomenuti sve vrste spoznaje koje islamski učinjaci spominu. Pa je tako, e, kada je u pitanju spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala, islamski učinjaci kažu da postoji više, više načina spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala prva, prvi od tih načina jeste spoznaje Allaha tabarik wa ta'ala čovjekovom prirodom. A to e, se naziva fitra. Šta znači fitra? Fitra znači ono što je Allah tabarik wa ta'ala usadio u svakog od nas, u naše duše, znači gdje duša osjeti potrebu za uzvišenim Allahom tabarik wa ta'ala. Ili duša osjeti da postoji Allah tabarik wa ta'ala jedan jedini. I dokaz tome su riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Znači da se svako dijete rodi u fitri. Šta znači u fitri? To jeste u vjeri. Da se svako dijete rodi sa vjerom, u vjer. Da se rodi da ima potrebu za Allahom tebarek wa ta'ala. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa njegovi roditelji od njega naprave ili židova, ili kršćana, ili međusiju. Pa njegovi roditelji naprave od njega ili kršćana, ili židova, ili, ili međusiju ili da kaže nešto drugo, ili napravi od njega komunistu, ili napravi od njega ateistu i tako dalje. Međutim, dijete kao dijete se rađa sa tim, sa tim osjećajem. I ovu stvar sigurno svak od nas može prepoznati. A to sigurno možda, ako je nekad bio u periodu kada nije bio u vjeri, kada nije bio u islamu, da je osjećao potrebu za Allahom tabarek wa ta'ala. I to čovjek pogotovo osjeća kada bude, kada bude u nekoj, kada bude u nekoj nevolji. Tako da jedan broj islamskih učenjaka, kao što je šehe Hulislam ibn Taymi, rahmetullahi alihi, kažu da je osno, kada je u pitanju spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala, da je osnova da čovjek, da čovjek, e, da čovjek spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala svojom prirodom. Da čovjek Allaha tabarak wa ta'ala spoznaje prirodom. Znači da, e, e, da kažemo da, da je svaki čovjek rođen, znači da ima osjećaj za uzvišenim Allahom tabarak wa ta'ala. Jedne prilike sam imao priliku da slušam, jedno tako da kažemo, E, kao rezultat jedne studije da je neki institut negde na zapadu, znači tio da napravi, da kažemo, studiju, da vide, e, da, da vide koliko ljudi imaju kod sebe osjećaj za religijom ili potrebu za religijom. Pa su, kaže, uzeli jedno dijete, znači, čiji su roditelji bili umrli u saobraćajnoj nesreći i uzeli su da ga odgajaju, odnosno, jeli, da se brinu o njemu, međutim, daleko od svih informacija koji su vezani za vjeru. Daleko od svih informacija koji su vezani za vjeru. I kaže jednom ta, jedno, jed, tako jedne prilike kada su godvali na jedno lijepo mjesto gdje je djete vidjelo jedno, e, jedan lijep, da kažemo, dio prirode, mislim da se spominje da je bilo ostrvo ili more ili ne znam šta, kažu, djete je reklo kako je ovo mjesto lijepo. A kaže kako li je tek lijep onaj koji ga je stvorio. Kako je lijep stvoritelj, kako je lijep stvoritelj ovoga. I zato kao što sam rekao da jedan broj islamskih učenjaka kažu da je osnova da je osnova kod čovjeka da spoznaje Allah tabarak ta'ala svojom prirodom, odnosno svojom fitrom. Da svaki čovjek ima urođeno kod sebe potrebu za uzvišenim Allahom tabarak wa ta'ala, a kao što sam rekao, posebno kada čovjeka zadesi neka, kada čovjeka zadesi neka nedađa. Na veliku žalost ovdje su zalutali oni pravci, e, koji, e, da kažemo filozofski pravci, koji su rekli da je obaveza. Međutim, obrate pažnju sada ovo što kažem, da je obaveza. Znači da svaki čovjek mora spoznati Allaha tabarak wa ta'ala racionalnim dokazima znači filozofi e, pod navodnicima islamski, mutekellimi, su rekli da je za svakog pojedinca da Allaha tabarak wa ta'ala spoznaje, spoznaje racionalnim dokazima. Pa kažu, ko ne spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala racionalnim dokazima, njegovo vjerovanje nije, njegovo vjerovanje nije ispravno. Međutim, ovo mišljenje je neispravno. Jer koliko je ljudi znači, koji su rođeni u, u, u vjeri, koji su, čija je priroda, da kažemo, zdrava, znači čija, čija je fitra uh, čista, zdrava, znači koji ne poznaju te tradicionalne, koji ne poznaju te racionalne dokaze. Da li ćemo reći zato čovjeka da njegovo vjerovanje nije ispravno? Da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. I zato spominje se jedan primjer e, da kada jedan veliki poznati islamski filozof, međutim koji se na kraju vratio kitabu i sunnatu, a to je bio imam Razi, kada je jedan prilike išao, a bio poznati filozof, i koji je čitav svoj život proveo o, u traženju takozvani racionalnih dokaza i, i je pisao o njima i govorio o njima, o dokazima koji govore E, o racionalnim dokazima, o, tre, o racionalnim dokazima koji kuću na Allaha tabareku ta'ala. Pa kaže jedne prilike da išlo, a da, da je iza njega išlo desetine, da je iza njega išlo desetine učenika njegovih. I da su jednoj njeni, znači jednoj njeni pobožnoj koja je tu bila sedla, rekli njeno ovo je učenjak koji ima sto dokaza za postojanje Allaha tabareku ta'ala. Ovo je učenjak koji postoji za koji ima sto dokaza za postojanje Allaha tabareku ta'ala. Pa ona na to odgovorila, kaže, taj čovjek ima sto šubhi, sto dilema za postojenje Allah, te wa ta'ala. Kaže, zar je potreban nikom je dokaz za postoje Allah? Zar je potreban dokaz za postoje Allah, te wa ta'ala? I to je istinu tako. Znači, onaj koji je dokaz samo zar, zar, zar je potrebno nešto što upućuje, što upućuje na njega, i zato kažemo, kao što sam rekao, da učinjaci hrvi sunnata al džamata kažu da je osnova kod čovjeka, da je, da je osnova, kada u pitanju spozna Allaha, te wa ta'ala, da je osnova čovjekova fitra, čovjekova priroda. Međutim, ako se desi, tako kažemo da se ta fitra, odnosno da se ta priroda pokvari ili e, radiokornosti koji onda postoje drugi, da kažemo, drugi način ispoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala. Od tih načina jeste, e, jeste racionalna, znači racionalna spoznaja. Odnosno, znači spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala putem racionalnih dokaza. Šta su racionalni dokazi? To su dokazi znači, koji nas upućuju da stvari imaju svog stvoritelja ili koji, koji je te stvari napravio. I zato vidimo da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu kada se obraća na vjernicima da ih poziva na razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje. Pa kaže zašto oni ne razmisle o stvaranju nebesa i zemlje. To jeste, ako razmisle o nebesima i zemlji i poti stvaranje nebesa i zemlje, onda će doći do, za, do zaključka da mora da ima neko koje to stvorio. A to je Allah tabaraka wa ta'ala. Znači da ne može da, da to nastane samo od sebe, ili da to ne mogu da stvore znači, kipove koji su oni obožavali. Znači, Arapi su u svom džahilijetu znali da naprave kipa od hurmi, da ga obožavaju, da mu se klanjaju, da ga mole i onda kada ugledne da ga pojedu. Znači, zar je moguće da takvo božanstvo da stvori nebesa i zemlje? Znači, nije moguće. Danas ono što ljudi vjeruju, zar je mogu, danas znači imamo na primjer jedan mali uređaj, telefon, kada bi nekome rekli da je to nastalo samo od sebe, znači svi bi se smijali tome. Međutim, danas postoje ljudi, inter, intelektualci, koji kažu znači, da, je, da je sve ovo nastalo samo od sebe, da, da, je nastalo, da je nastalo slučajno. I zato vidimo da uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala u Kur'anu na više mjesta, odnosno na dosta mjesta, poziva nevjernike da razmisle o stvaranju nebesa i zemlje. Zašto? Zato što će i to dovest da je stvoritelj svega toga uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala jedan, jedan jedini. I zato je ova spoznaja i takako bitna, znači da čovjek koristi kada govori sa ljudima koji su daleko od Allaha tabarik wa ta'ala. Jer ova vrsta spoznaje Allah tabarik wa ta'ala koja je, znači, kao što sam rekao, znači, prijateljna spoznaje osnova, kao što kaže jedan broj islamskih učenjaka, međutim, ovo je nešto na što ćemo naći na mnogo mjesta u Kur'anu. Međutim, ova spoznaje uzvišenog Allah tabarik wa ta'ala, znači, kao što nevjernike upućuje ka Allah tabarik wa ta'ala, isto tako kod vjernika povećava njegovo vjerovanje. Pa tako vjerni koji vjeru Allaha tabarak wa ta'ala, koji klanja, koji posti, kada razmišlja Allahu i tabarak wa ta'ala veličini, znači to povećava njegovo vjerovanje. To, da kažemo, povećava njegov, njegov iman, njegovo vjerovanje, njegov temhid, povećava njegov strah od Allaha tabarak wa ta'ala. I zato mi ako pogledamo, pogledamo Allaha tabarak wa ta'ala ova velika stvorenja koja Allah Đalešanu stvorio, pogledajte na primjer mjesec, pogledajte sunce, pogledajte brda, pogledajte zemlju. Tvorac svega ko? Ko je tvorac svega toga? Allah tabarak wa ta'ala. Ko smo onda mi da se oholimo i da ostavljamo Allahu tabarak wa ta'ala naredbe? Ko smo mi da činimo Allahu dželle šanu zabrane? Ko smo mi da kažemo da nećemo određene stvari da činimo? Ko smo mi da kažemo da ne možemo da saburamo? Ko smo mi u svemu tome? Znači, pogledajte ovaj, da kažemo, ko smo sav. Znači, koliko smo mi sitni u svemu tome? Međutim, pored svega toga, insan kao insan se oholi, pa neće da radi, ili mu lijeno, ili se žali, i tako dalje. I zato naše, Znači mi, kao oni koji vjerujemo Allah, tabarik wa ta'ala, koji obavljaju namaz, koji izrašavaju, znači ove stvari povećavaju, ove stvari povećavaju, povećavaju naše vjerovanje. Ove stvari povećavaju naše vjerovanje. I zato uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, i poziva vjernike, znači da razmišljaju. Zašto? Zato što to povećava njihovo vjerovanje. I zato, cijene sestre, Allah vam dao svako dobro, znači ovo je od uzroka, znači ojačavanje, e, ojačavanje našeg imana, a to je da razmišljamo o stvaranju nebesa, o stvaranju zemlje, o, o, o ljepoti Allahovog tebara kva ta'ala stvara, znači sve to povećava naš iman. A naš iman kada se poveća, onda ćemo biti dalji, onda ćemo biti daleko od onih stvari koje Allah Đelešanu zabrani i bit ćemo bliži Allahove tebara kva ta'ala milosti, onim stvarima sa kojima Allah tebara kva ta'ala zadovolj. I zato čovjek, znači, svakodnevno treba da radi na čišćenju svog srca, na povećanju svog imana. A od tih stvari jeste razmišljanje o stvaranju, o stvaranju nebesa, o stvaranju nebesa i zemlje. I ovu vrstu dokaza, je ših hodi spomenuo. Znači, samo ovu vrstu dokaza. A to je, ovu, ovu vrstu spoznaje. A to je, znači, spoznaja, spoznaja racionalnim dokazima. I zato kaže ših, ako te neku pita kako ću spoznat svog gospodara, opet kažem da je ših se ograničio samo na ovu vrstu spoznaje, zato što je ovo kratko djelo, kaže, kaže, spoznaću ga njegovim dokazima, njegovim ajetima. A od njegovih dokaza su el lejlu wa nahar, noć i dan, odnosno smjena dana i noć, wa šemsu wa la kamaru, i sunce i mjesec. ومن مخلوقاته السماوات سبع يونيكم استورينيا يسدم نبيسا والأرضون سبع ومن فيهن يسدم زمانيا يوني كوي سننم توسن كوي سنن نبيسما إنا زمن وما بينهما يونو شو إزمجو توغا Znači to sve nas upućuje na Allaha tabarak wa ta'ala, dan, noć, smjena dan, dana i noći, e, sunce, mjesec, Allahu tebarek eh, Allahu tebarek znači sve nas to upućuje na Allaha tebarek ve taala. I zato uzvišeni Allah dželle šanu suri Fussilat u suri Fussilat u 37. ajetu kaže: "Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wash-shams wal-qamar." Jo nego vi dokaza su dan i noć i sunce i mjesec, onda Allah tebarek ve taala posle toga kaže šta? "La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar." Nemojte činiti sajdu. To jest nemojte biti pokorni. Nemojte se pokoravati, činiti sajdu i pokornost činiti niti suncu niti mjesecu wasjudu lillahi alladhi khalaqahun nego činite sejdu i budite pokorni Allahu budite pokorni Allahu koji je stvorio njih in kuntum iyahu ta'budun ako Allaha istinski obožavate i zatim posle toga je također spomenuo ajet znači to samo neki od ajeta kao što sam rekao 54. ajet sure al-a'raf gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard Zaista je vaš gospodar Allah, onaj koji stvorio nebesa i zemlju, fi sitteti ajam, u šest dana, a zatim se uzvisio iznad arša. Yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafiza. Znači on daje smjenu dana i noći. Wa shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharat bi amri. I sunce i mjesec i zvijezde, sve to znači sve to počinjeno njegovoj naredbi. Ala lahu al-khalqu wal amru. Njemu pripada stvaranje i odredba. Tabarakallahu rabbul alamin, neka je hvaljen Allah, gospodar svih, gospodar svih svjetova. Znači tu su dokaza koji upućuju na Allahu tabarak wa ta'ala veličinu. Allahu djela šanu uzvisivanje iznad arša i veličina arša, veličina kursija. Znači sve to ukazuje na Allahu tabarak wa ta'ala na Allahu tabarak wa ta'ala veličinu. I zato od, najizvišenih, eh, od najvećih ajeta u Kur'anu jeste ajetul kursija. I ovdje želim ukratko da vam se samo osvrnem na ovo. Ajetul kursija došlo je u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je to najveći, najizvišeniji ajet u Kur'anu. E, e, u, u, u vjerodostojnim predajama od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem je prenešeno da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o kursiju. A šta je kursi? Kursi je mjesto, kao što je došlo u sunnetu Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je to mjesto Allahu istopala. Da je to mjesto Allahu istopala. A da je arš, da je arš Allahu tebarak ve taala prijestol. A iznad arša je uzvišeni Allah tebarak ve taala. Pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je sedam nebesa, znači da je sedam nebesa, ne jedno nebo koje mi vidimo, nego da je sedam nebesa u odnosu na kursi, u odnosu na kursi, a kursi je mjesto, Allah mi stopala. Da je kaže isto kao halku da baciš u pustinju. Isto kao halku, znači da uzmeš sada malu menđušu, znači da je baciš u pustinju, kolika je ta pustinja, a tol, tolišna je ta halka, znači tolišna su, tolišno je sedam nebesa u odnosu na kursi, na mjesto Allahu mi tabarak wa ta'ala stopala. A kaže kursi u odnosu na arš, je isto ka, tako kao da uzmeš kao da uzmeš jednu halku i da je baciš u pustinu. E sada zamisli kol, koliko je, znači sada zamisli koliko, koliko je, se, koliki su sedam nebesa, zatim zamisli koliko je, koliki je kursi, zatim zamisli koliki je arš i onda iznad svega toga je Allah tabarak wa ta'ala koji je veći od svega, koji je veći od svega toga. I taj, taj koji je veći od svega toga, on je naš gospodar koga mi obožavamo, kome mi upućujemo dobu. I zar onda čovjek da ne obožava njega? Zar onda čovjek da ne strahuje samo od njega? Da se ne nada samo njegovoj nagradi? U svojoj teškoći da ne... za taj Allah tabaraka wa ta'ala nije kada da se dozove našim domama, da udovolji našim potrebama, da otkloni od nas ono što nas je zadesilo od musibeta, naravno da jeste. I zato, kao što sam rekao, razmišljanje o tim stvarima povećava kod čovjeka, povećava kod čovjeka vjerovanje. Zatim, poslije toga, uh, je ših protumačio, kaže warrab huwa al-ma'bud kaže gospodari onaj gospodari onaj koji se obožava i onda je spomenuo dokaz od dalilu qawluhu ta'ala spomenuo je ajet iz sure al-baqara koji sam već prethodno bio spomenuo a to je ajet gdje Allah šanu kaže o ljudi obožavajte vašeg gospodara koji vas je stvorio i one koji i one prije vas da biste bili bogobojazni onaj koji vam je zemlju učinio postelom i koji vam je koji je uh, e, wasama'a koji je nebo E, koji vam je, koji vam je zemlju činio posteljo, a nebo znanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, rana za vas. Zato ne činite svjesno Allahu druge, Allahu druge radni. Znači to je, to je šest, spo, e, ovaj, ove ajete je spomenuo i sura Al-Bakara u kontekstu da rab znači onaj koji se obožava. Znači gospodar onaj koji se obožava, to jeste jedino onaj kojim, onaj kojem smijemo da upućujemo, da upućujemo svoje da upućujemo svoje ibadete. I zato ponavljam, Znači to je ajde to su ajeti da uzvišeni Allah te ve taala kaže: "O ljudi, obožavajte gospodara koji vas stvara i ne prije vas kako bi ga se bojali. Znači, on vas je stvorio, pa ga zato obožavajte. Koji vam je zemlju učinio posljednjom, a ne, nebo znanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi hrana za vas, zato ne činite Allahu sudruga, a, a, vi to, a vi to znate. I onda je to, onda je to Iši rahmetullahi alejhi završio sa govorom E, e, sa govorom ibn بيست سقورهم بزنات المفسرة ابن كسرة كي كاجي الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة onaj koji je ovo stvorio, on zaslužuje, on zaslužuje da se obožava. Onaj koji je tvorac ovih stvari, on zaslužuje da, da, da se obožava. Pa tako, znači, ovdje je znači, spomenu da, da, da, da, naše stvaranje i stvari koje nas čini, znači, e, da obožavamo Allaha tabaraka ve ta'ala. Znači, ovo je druga, druga spoznaja, a to je racionalna spoznaja, I postoje još dvije vrste spoznaje koje ću vam spomenuti ukratko, a to je tradicionalna spoznaja. A to je spoznaja Allaha tabaraka wa ta'ala putem tradicionalnih dokaza, to jeste putem dokaza koji su došli u Kur'anu i sunnatu, odnosno gdje Allah tabaraka wa ta'ala govori, govori svojoj, govori o svom postojanju, gdje Allah tabaraka wa ta'ala govori o, svoj, o svojoj jednoći i tako dalje. I četvrta vrsta spoznaje koju su spomenuli islamski učenjaci jeste E, jeste spoznaja čulima, jeste spoznaja čulima, a to je da čovjek, znači svojim očima, svojim čulima, znači uvjeri se u Allahu tebarek ve taala postojanje. A od te vrste, od ove vrste spoznaje jeste, znači da čovjek vidi mu'džize nad naravnosti koje su davane, koje su davane poslanicima. Pa onda, e, pa kao što vidimo, na primjer, kada nam Allah Đelšanu u Kur'anu govori kako su, e, kako, je, e, neko, kako su neki od Musaovog naroda povjerovali kada je Musa došao sa, sa pomenutim muđizama, oni kada su to vidjeli svojim očima, kada su uvjerili svojim čulima, oni su povjerovali. Znači ta vrsta spoznaje se zove spoznaje čulima. U te vrste spoznaje jeste, na primjer, da čovjek vidi trag dove, da čovjek vidi trag dove. I opet ovo spomnijem u kontekstu, zato što smo mi sigurno svi vidjeli tragove, vidjeli smo da se nekad Allah tabarik wa ta'ala odazvao našim dovama. I onda to, znači, biva uzrok da čovjek vidi, znači da postoji neko ko se odaziva tvojim dolom. I to, znači kako kod nevjernika, Jer ponekad i nevijenih znao put do Allahu te barek ta'ala. Znači, kao što Allah Đelešanu govori kada i zadesi velika nedaća, međutim, kod vjernika ova stvar povećava, povećava njegovu vjerovanje. I zato Allah se smilovo, Allah ti dao svako dobro sjetice, koliko puta se zamolila Allah te barek ta'ala, pa se Allah Đelešanu odazvao. Znači, odazvao se iz njegove milosti, iz njegove milosti prema tebi i zato ne mogu biti nadu Allahu milost, samo sa Allah te barek ta'ala boj i na njega se, i na njega se, i na njega se oslanjaj. Nakon što je šije završi ovo, šije je počeo da govori o ibadetima, odnosno vrstama ibadetima, pa kaže vrste ibadeta koje Allah Đelešanu naredio su Islam, ima nihsan i tako dalje, u kojima će mu za Allahu tabarak wa ta'ala pomoć govoriti, govoriti sutra. Molim Allah tabarak wa ta'ala da nas se smiluje i da nam oprosti i da poveća naše vjerovanje. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح